ba, eguraldiko prebizioak txarrak ziren. Telebistan frente hotzak e, eh, torriko zela esaten zuten. Jende askok erabaki zuen eh, txera bueltatzea, baina nire senarra alere ez zuen sinesten. E, eh, larun bata santuan eguerdian euria hasi zen eta arratsaldean temperaturak asko jaitsi ziren ezin ginen karabanetik irten eta horregatik txokolate bero bat egitea erabaki genuen. Zazpiretan edo, e, umeak aspertuta zeuden eta paseotxo bat eman genuen kanpin barruan. Mm. Baina bere ala, elurra hasi zen eta berriro sartu behar e, ginen. Gaua, ondo joan zen, baina goizeko bostetan edo bapatean zaratan bat entzun nuen. Zenarra esnatu nuen umea hoetik erori zela pentsatu nuen eta susto galanta hartu genuen baina umea ba polo zegoen orduan nondik demondre irten zen zarata hori nondik nondik irten ba segidan leiotik begiratu genuen eta ze sorpresa dana elurraz beteta zegoen 10 sentimetroko gutxien eskapa eh, batekin baina zarata ba, irten eta gero, konturatu ginen, zuaitz batetik alar bat, karabanan erori zitzaigun. Gozaldu eta gero, elurrezko panpin bat egin genuen, oso polita geratu zen, baina eguerdian, elurra egiten gelditu zen, eta temperaturak igo ziren. Horregatik gure panpina desegin zen.